Uh, eh, azparen ziztela hemen, eh, egoitza behirien, zenbat denbora, zenbat urte? Ebe, sartu gira jazko urte hastapenean. Jazko urte hastapenean. Uh, lehenago aie janginen uh, batzuetan. Eta orduan bat imendu behi bat behar zen, zen eta hastia zen komplikatu egin zaiten, tinke ginen, iru, uh, iru ginen eta bos pertsuna ginen bahnean, hori eh, batek deitzen zurarik bestak goitatu behar zuen eh, bere eh, telefonu kaldia pasteko eta komplikatu hasia zen bilakatzen. Eta leku hau atseman man ginoen eta bat egin eta parking handi bat ez tokazaren uh, historio hori uh, ez arazuriko egiteko horrekin. Gehi bahneko tailera ere? Eta bahneko tailera lan egiteko autobusen gainean. Jena, du prestakuntza eta finizionik ipitio batzu berdelarik. Ba, eguk ez dugu sekulan unkituko motoja edo xasi partea. Hori da zinez erosten dugu Iveko eta Mercedesen etxan, eta hola gure bezeroek Frantzia guzian badute Iveko eta Mercedesen atailaren indaja. Mm. Joan joiten aldira eta ez dute arazoriko kanen horretik, eta Europa guzian. Homen, eginen dugu itzulia, bai? Plaza Arakose, egeiten gira autobus batian, sprinter egan nahi du, Mercedes dela, uh, eh, untxas egitu bali madut, zer da, hau Irlandan muntatua izan da edo trompatzen ok? Bai hori da, On, hau da furgon bat, erosten duguna, Irlandaratik gortzen duguna, eta Irlandes uh, enpresa horrek, bahna amenazatzen du, plantxera egiten dut zu, emaiten zu uh, barneko, argiak eta horako, eta hori behiz igortzen dauku, argi batzen da Bilbaoko porturat gero, itxasuntziz. Eta hau da zinez eskolak produkto uh, eh, puh bat, jana edu, bat batzu, simple da, ez duzu zakoen usteko uh, portu bagaz horiek edo horako, klimatizazioena justu aitzinean da, zinez egina da eskolaren zat. Bez, hemen zenbat leku egin duzu? Hemen ogoita bilekutan gira. Eta hau Ez, e, zer da, tokean izanen da, behar da, sartzerako saltzeko prebisioetan? Bai hori da, hau tokean da, eta normalki joanen da gojila, astapen edo erditsutan. Hala, eh, bisitatu eh, dugu eh, bez, eskolako autobusa, furgonetan, hori ditzen duzu? Ba, autobus bada, eh, autobus mm. gara ditzen da, homologatua dira autobus bezala Europak guziko, eta ala ere ez dugu ez dugu lan egiten al eh, e, e, edo norrekin. Hala ere, behar dute eh, kalitate batukan gibelean, homologazioneak badira, eta gibelean guk imatrikulatzeko ere behar ditugun paper guziak eh, behar dira dena, dena legetan izan. Hala, hor gira barneko taile eh, autobus bat eh, bisitatu dugu, gehinean ere bada magasin partea piezeki eh. hori eh? e, salmenta ondoko bai. beraz zerbitzua hasi urtatzeko? Bai, hori da, hostean aipatzen nuen, uh, guri biziki importatzaukula ezabe hori azkarra izaita, Ordan badugu uh, magasin parte bat nun piezak baditugun uh, direnak eta egeski gortzena direnak beti baditugu. Ola, egun batez, goiz batez deitzen badugu uh, bezero batek erraiteko uh, hautsi dut uh, bat edo zerbait pananda edo lako gu gai gira biharamuneko bere etxen pieza igortzea. Hmm. hori biziki importanta gure, gure klientean zat, zenta bere autobusa ezako katua ekonen egun bat edo aste bat soberakin. Hala, egia egoitza edera dela, a, bai. arkitektu baten eskua zen dira. Kampora joan engira, parkalikoa importanta da errandu zu, ez augarriak zertzinen zuek erimua, erimua bai. ondia behar zinuten. E, guk, eh, berda, imaginatu, posibile dugula ukaitea hemen, berroita edo irerogoi autobus betan stokatuak Ordan lekua behar da. Lehen pixka bat egoiten ginen eh, eskuin ezke justen autobusak, galde ginez, eh, beste enpresa bat zuri dolako. Eta komplikatu zen, egen nahi zen behar bali maduz autobus bat, joan behar den lekurat, batzutan bai honan zen, beste batzutan kanbon ere utzi haukan ditugu. segidan logistikaren aldetik komplikatu bilakatzen da hemen goa bantaila, bat zimendua hemen dugu, aparkalekoa hemen dugu, denaz tokatzen aldugu hemen, eta autobusak ere hemen garbitzen aldira, hemen bai eta karxer eh, sistema bat kanpoan. Den, guretzat denbura irabazte animalekoa da. Joren gira kanporat, bai. Eh, Justu, uh... Eskolako autobus bat utzi dugu, turismoko autobus baten bisitatzeko, koxe, bon, pixka bat presioan da desbaintasuna estiloan, eta hor, beste mail bat sekatzen da edo sekatzen du bezeroak? Bai, hemen badizu deia argumentu principal bat, kiokio erosoak. Zenta, eskolan jendea egonen da, ze jamar ogoi minuta gehienik goizean eta beste ogoi minuta hartzen gehienik. Hemen, berda, pentsatu autobusunekin, jendeak bidea eginen dola, jodan, kiokioak behar dira izan. Eta gero, e, eh, bezoroak hautatzen du zehkalitatzen nahi duen, hemen badugu lahua txokioen gainean, e, eta beste finuzione batzuk adekirten aldira. Bon, orain hasia dira normetan, benan hastapenean kli usb eta olako eh, gauza importantak ziren ukaita, orain hasia da pixkat norma bat bilakatzen. Eta gero, behar da, edeja izan, bahanean. Zinez, bezeroaren helburua da bere klienta gozoan izaitea bere bida iguzian. Hala, eh, aipatzen ginuen kanpoko eremu hori, uh, eh, koxe, eta bidetik eh, ikusten dira, zinez importanta da zuen zat eh, hor uh, bestiak beste buruileko merkatu hori uh, erantzuteko uh, egin alafite. Bai, unatara jibatzen dira eta badituko guk gauza batzu bukatzeko. Lan egiten dugu beste enpresa batekin hor bai honan dena etilotestak instalatzen ditu, azken puntan, eta guk imatrikulatzen dugu, eta gero bezeroak hautatzen du edo heldu denetz unat seka, edo guk batzutan ere e, egiten alditugu. Hor bat dugu zinez joan gin eh, sasoin handi bat eh, nun aski usu bidean giren edo seka joiteko edo eta bezero eri ekartzeko behiz. Gure elgerrizketa eguna usta hilaren bosta da. Hor noizko parioak parioa e, izanen da, noiz, noiz beteko duzu eta zenbat izanen dira hemen? Noizko? Zenbat, uste dut, uh, eh, orotarat, u dauntan pasten direla hemen beho goita ama bost pasa. Jakinez, deia bat direla hemen batzu. Orduan, bai, pentsu dut, hiru bat uh, izanen direla uh, eh, orotarat pastu haukanik uh, uh, iraila egin zinu. ez dugu hori espero, baina uh, ez bat irasaltzen denak? Ez bat irasaltzen, guk atxikitzen handitugu ez da razurik, eta nahi baduzu imatrikulatuak ez izanki, behiak kontsidatu dira imatrikulatuak izan arte. Ah. Hori da, hori eh, erosoa da guretzat. Ah. Nahi du, or, oh, ala, ondoko sasoirako balioko luketela? Ba, emberan, gero beti eh, hor dugu zinez eh, momentu bat honen hainit salduko dugun, eta gero urtean zehar beti bat dituzu galderak ala ere segitzen da. Hmm. Hor da gu zinez gure etxen pik bat erraiten dena opari hori behartuak zizte hartzera. Bai, zentaz, ez bali maduz eta bezerok deitzen zaitu eh, behar dut autobus bat uh, iraileko eta ez bali maduzu be ez dautzu erusiko. Zentaz, berak legalki kontratuarekin bortxatua da iraila astapeneko gaita autobusa justu aparkalekoan eh, gireno, errandu zuhostioan, eh, barnetik, ala, eh? Eh, garbitzeko estazione hori hor garantzitsua dela, eh, zuentzat? Bai, denbora, ja, nintz irabazten dugu horrekin. Lehen joiten ginen baionarat eta zonde fret delako hortan ba, baita enpresa bat kamion eta autobus handian garbitzeko. Eta, ordan, bidea dauzu deia ogoi minuta, garbitzeko denbora ez bali ma hor deia hor, oren bat erreski, autobus bakos irabazten dugu uh, instalazio neunekin. Akasu, eh? zuek eh, saltzen eh, dituzue autobusak kose, dei batzu baitituzue, eh, piskat diendean, eh, diende, diende tropak eramaiteko noa peit? Bai, bai, urtean baditugu mailak edo deiak, jendek pentsu bitute, eh, jendea ekartzen dugula, eta ordean baditugu, eh, galderak joiteko sagarnote giretarat eta beste olako ateraldientzat. Ba, aski usu, hau, e, urtean amak bat pentsu dut. <laughs> ba, behar behar bat abarnatzeko eh, gugu eta bat? Ez, ez, ez, sekulan. <laughs> Gure klienten lana da eta ez dugu batere, eh, ez, ez da batere ideiarik eta sekulan hortan sartzeko. Bakutsak bere lana egin behar dut aguntza eta Hala, hola ontsa da. Bon, be, zer desiratu hor eh, negobusi eh, errandu zu ostioan aurkezpenean, uh, bezalako aktivitatea txikizia, txikizia egin ala luzaz, garatuz biztanda alba lima da, baina jaanik heino hori atxikiz politialitzateke? Bai, hor, ekilibro onbat atseman dugu batimendu behian ahibaturik, eta hola segitzen balima dugu soki uh, da. Hmm. Eskertuko zaitut uh, koxe, bisita hori eskainirik? Min eskertu hori